պարոն Ղևոնդյան, նախ ընդհանուր խոսենք այս հանդիպման կայացման մասին։ Մեկ տարվա դադարից հետո են հանդիպել առաջնորդները եւ օրակարգը բավականին հագեցած էր։ Ինչ արդյունքներ կարելի է արձանագրել։ Որպես այդպեսին չի կարելի ասել, թե լուրջ արդյունքներ են արձանագրվել։ Ընդհակառակը կարելի է նշել, որ Էրդողանի լավատեսությունը չհաստատվեց, Պուտինը չհամաձայնվեց բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ զիջումների գնալ, ընդհակառակը ինքը պահանջներ առաջադրեց եւ այնպիսի պահանջներ, որոնք ակնհայտ է, որ անիրատեսական են, ներկապային արևմուտքը այդ պահանջները չի բավարարի։ Կարելի է ասել, որ ռուս-թուրքական այս մերձեցումը կամ ռուս հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացումը մնաց այն մակարդակում, որում կար մինչև հանդիպումը եւ ավելին ստանալ չհաջողվեց կողմերին։ Հացահատիկային գործարքի վերականգնումը եւ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը բանակցությունների գլխավոր թեմաներն էին։ Ինչ կարող ենք արձանագրել այս առումով։ Ինչպես եւ մյուս բոլոր հարցերի դեպքում հացահատիկային գործարքի եւ Ուկրաինայի պատերազմի դեպքում էլ որևէ առաջընթաց չարձանագրվեց, նորից Էրդողանի լավատեսությունը չարթարացվեց եւ իրերի դրությունը մնաց այնպիսին, ինչպիսին կար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային եւ գլոբալ այլ հարցեր եւս։ Սիրիայում, Անդրկովկասում, Լիբիայում, ինչպես նաեւ Աֆրիկայում ընթացող զարգացումներն են եղել քննարկման թեմաները։ Այս առումով շատ մանրամասներ չեն հաղորդվել, բայց ինչ կարելի է սպասել այս բանակցություններից հետո, մասնավորապես մեր տարածաշրջանի համար։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային հարցերում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մոտեցումները որոշ դեպքերում են համակտում, այլ դեպքերում հակասում են իրար։ Ցավալիորեն պետք է նշել, որ Արցախի հարցում նրանց մոտեցումները համընկնում են եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան համաձայն են, որ Ռուսաստանի մասնակցությամբ պիտի Արցախի վերահսկողությունը լինի Ադրբեջանի ձեռքում եւ այստեղ հայկական կողմը ակնհայտորեն սпасելիքներ չի կարող ունենալ երկու կողմերից եղել եւ այս հանդիպման ժամանակ եւս ըստ ամենայնի բանակցությունները ընթացել են նշված խնդրի շուրջ, թե ինչքանով է լինել Ռուսաստանի մասնակցությունը, ինչքանով է այդտեղ Ադրբեջանի ինքնուրույնություն ունենալու եւ Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները մեծ հավանականությամբ թե ինչ ուղղությամբ պիտի շարունակվեն եւ դրա հետևանքները մենք արդեն 1 օր անց տեսնում ենք թե Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի թե արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունների տեսքով Իրավիճակը հարավային Կովկասում Արցախյան հիմնախնդիր ու Զանգեզուրի միջանցքի հարց։ Վերջին իրադարձությունների ֆոնին ինչ զարգացումներ սպասել այս բանակցություններից հետո։ Ցավալիորեն հետագա զարգացումների համատեքստում ամենականխատեսելին անորոշությունն է, այսինքն կանխատեսելիության հարաբերական բացակայությունը, ամեն ինչ հնարավոր է, այդ թվում եւ էսկալացիա, որը դժվար թե լայնամասշտաբ լինի, բայց տեղային մեծ հավանականությամբ կլինի եւ բանակցությունների շարունակում ավելի կոշտ դիրքերից հանդես գալու Ադրբեջանի նկատի ունեմ ավելի կոշտ դիրքերից հանդես գալու միտումներով եւ Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային ճնշումների մեծացում Ռուսաստանի կողմից էլ Թուրքիայի կողմից էլ ակնհայտորեն նշված զարգացումներին Հայաստանը ամեն կերպ պատրաստվելու մեծ կարևորություն ունի եւ այստեղ միակ հնարավորությունը շարունակական դիվերսիֆիկացումն է, այսինքն ավելի ու ավելի շատ տարբեր դերակատարների ընդգրկումը գործընթացներում։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։